Shirkdan voz kechishlikka buyurdi. Va shu tavhid bo'lishligi bilan Alloh subhanahu va taolo namozni farz qildi. Namoz farz bo'lishligi haqida biz o'tgan darsimizda o'rgangan bo'ldik. Namozning biror vaqt soqit bo'lishligi mumkinmas ekanligi haqida magar namozning demak qazosi haqida masala bo'lishligi mumkin emas chunki namozni tark qilishlikka hech qanday islom ruxsat bermagan magar namozning qazosi haqidagi savol uxlab qolgan vaqtdagina bo'lishligi mumkin agar bir kishi uxlab qolgan bo'lsa namoz vaqtida o'tib ketgandan keyin tursa qazo haqida masala so'rashlikka haqqi bor uni shu bilan birga ba'zi kishilar e'tiroz bildirib qolmasliklari uchun unga ham to'xtalib o'tamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahzob jihodida asr namozini o'qiyolmay qoldilar bu sabab ahzob islomni yo'qotib tashlashlik maqsadida islomning ildizi bilan sug'urib tashlaymiz deb islom tarixidan boshlab islom dushmanlari harakat qilib kelingan mana bu ahzob hamma qabilalar to'planib hamma makkayu madinadagi atroflardagi qabilalar to'planib islomga qarshi jang qilishganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam salmon forsiy maslahati bilan handaq kavlatdilar shu handaq ahzobda kavlangan ahzob bular hammasi islomga qattiq turib jang qilishgan vaqtlarda namoz asr namozi ashoblar o'qiyolmay qoldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganlarida umar ibn hattob asr namozini o'qiyolmaganliklari haqida e'lon qilganlarida men ham o'qiyolmadim hatto kun botib ketdi afzal namozdan bizni kofirlar to'sishdi uylariniyu yerlarini o'tga to'ldirsin deb duoibad qilib asr namozini shunda tahir qilindiki shu kun botgandan keyin o'qildi ba'zilar bu namoz qazo bo'lgan emas ham deyishadilar namozni ya'ni esga tushgan vaqtda o'qing degan ma'noda ya'ni bundan murod mabodo bir kishi hech qanday hayolida turmagan holatda namoz vaqti o'tib ketib qolgan bo'lsa ba'zilar qazosini o'qiydi deydi ba'zilar qazo bo'lmaydi deydi insonda shu holat bo'lishligi mumkin ammo qasd bilan hech qachon namozni tark qilishlikka yo'l yo'qdir birodarlar bu haqda biz o'tgan darsimizda mufassal bir tushuntirgan bo'ldik inshaalloh bugungi darsimizda qayerda namoz zikr qilingan bo'lsa yonida zakot zikr qilingan namozni barpo qilinglar zakotni o'tinglar men shu zakot haqida bir ikki so'z aytmoqchiman zakot rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida asosan madinada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetakchilik qilib turgan islom hukmdorligiga zakot to'planardi va shu yerdan zakotga mustahid bo'lgan odamlarga zakot berilardi inshaalloh zakotga kimlar loyiq zakot sarf qilinadigan joylar qayerliklari haqida darsimizda aytib o'tamiz sakkizta shu sakkizta o'ringa taqsim qilinardi va shu bilan birga ojiz muhtoj bo'lgan odamlarga bevosita ham berilardi zakotni tushunmagan kishilar yoki tushunsa ham islomda g'arazgo'y bo'lgan odamlar islomdagi zakot odamlarni tekin tomoqlikka o'rgatgan deb bizning zakot nizomimizni masxara qilishadi ular mutlaqo zakotni mohiyatini tushunmaganliklaridan masxara qilishadi chunki zakot islom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam madinada turganlarida islom hukmdorligiga rahbarlik qilib turganlarida zakot bir joyga to'planib o'zining muhtoj joylariga berilgan bu bilan hech qanday odamlar tekin tamolikka o'rgangan bo'lmaydi qaysi odam qaysi nizomda yashayotgan bo'lsa o'zining xizmat qilgan muqobalasiga olayotgan maoshlarini tekin tabolikka o'rganyapman deb olmaydi hech qachon shu bilan birga muhtoj bo'lgan odam so'ramasdan unga zakotni bergan vaqtida u muhtoj ojiz yoyinki qariya yoyinki bir go'dak mana bu bolalarga shu muhtoj bo'lgan o'rinlarga zakot berilishlik bilan ular tekin tamolikka o'rgangan bo'lmaydi undan tashqari rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakotning asosiy beradigan o'rnini yaxshi bir yo'llanma ham berdilarki shunday qilishlik ham mumkin bo'lishligini bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan marhamat so'rab kelganlarda unga qobiliyati bor bo'lgan kuch quvvati bo'lganligi uchun unga bolta arqon berdilarda va shu bilan o'zini o'tin terib shuni sotib tirikchilik qilishlikka yo'llanma berdilar mana bu yo'llanma bilan keyin oldilariga kelib qanday holati qanday bo'lganligi haqida xabar berishligini ham talab qildilar bu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu yo'llanmani berdilarki biror bir qobiliyatli kishi marhamat so'rasa uning qobiliyatiga yarasha yo'llab qo'yishlik ham islom rahbarlik qilayotgan hukmdorlikning yo'li ekanligi ishora qildi misol qilib aytganimizda hozir bir tikuvchilik hunari bo'lgan odam o'zi hech qanday molga ega bo'lmasa shuning degan asbob va jihozlarni olib bir qator shuning kerakli dasmoya qilib berilsa shu bilan o'zining hunarini tiklab olishligi mumkin mana bu yo'llarga sarf qilinishlik bilan inson hech qanday tekin tomonlikka o'rgangan bo'lmaydi birodarlar undan tashqari biz islomni tushunishni xohlamagan yoyinki tushunsa ham g'araz bilan gapirayotgan islomning dushmanlariga biz zakotni sekin tomoq degan so'zlardan qalbimiz ruhiy chekinib biz zakotning haqiqatda ham muhtoj bo'lgan odamga bevosita berilishlik bu mumkin bo'lgan yo'l deyishlikdan tortinmaymiz hech qachon masalan bir kishi zakotga mustahiq bo'lsa uni bevosita shuni qo'liga berishlikni islom birinchi marta o'rgatgan shuning uchun biz islomdagi zakot eng ulug' farzlardan deb bilamiz bu moldagi haqdir birodarlar namoz insonning badanidagi haq bo'lsa zakot insonning molidagi haqdir bu alloh subhana va taoloning bergan ne'matiga shukronasiga va o'zining ollohni quli deb ollohning buyrug'i bu narsa deb o'tashligi modomiki islomni davo qilsa majburdir zakot islom asoslarining eng katta asoslarining bittasidir qur'oni karimning bir necha o'rinlarida namoz yonida zikr qilingan musulmonlar hammasi zakotning farz ekanligiga ittifoq qilishganlar kimda kim zakotning farz ekanligini bilib turib inkor qilsa kofir hisoblanadi islomdan chiqqan odam hisoblanadi kimki zakotni bermasa baxillik qilsa farzligini bilib yoinki zakotni kamroq qilib bersa aniq bilgan holatida u zolimlardan hisoblanadi ollohning farzini qilmagan kishi hisoblanadi birodarlar zakot masalasi murosa qiladigan masala emas moli nisobga yetishligi bilan zakot unga farz bo'ladi inshaalloh nisob haqida o'zini o'rnida gapirib o'tamiz chunki alloh subhanahu va taolo buyurdiki namozni barpo qilinglar zakotni o'tinglar dedi bu zakotning farz ekanligiga dalildir وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة dinni ollohgagina xolis qilishlikka insonlar ma'mur bo'lishdi ya'ni tavhid asosida ibodat qilishlikka va namozni barpo qilishlikka va zakotni o'tashlikka ma'mur bo'lishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam imom buxoriy va imom muslimning jomi sahihlarida abdulloh ibn umardan rivoyat qilingan hadis shariflarda aytdilarki islamu ala xomsin islom binosi besh narsaga qurilgan deb bundan zakotni berishlik islom binosining bir tarafi deb e'tibor qilindi bu islom bino binoni ham bir tarafi bo'lmasa uni bino uy deyilmaydi birodar uni ayvon deyiladi shuning uchun zakotni bermaslik bilan uyning bir tarafi bitmagan bo'ladida buni uy deb aytgan odam xato qilgan bo'ladi u ayvon solgan bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrlarining oxirida muoz ibn jabalni yamanga ustoz qilib jo'natayotgan vaqtlarida u kishini birinchi iymonga buyurishlikka va ular qabul qilganlaridan keyin besh vaqt namozni barpo qilishlikka buyurishlikka va shundan keyin aytdilarki أطاعوا لذلك فأعلنهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم agar ular namozni barpo qilishlikka itoat qilishsa bildiringki ularga alloh subhana va taolo ularga davlatmanlardan olib kambag'allarga qaytarib beriladigan sadaqotni farz qilganligini bildiring dedi demak bu bilan namoz qatorida zakotni zikr qilinishligi bilan bu hadis zakotning farz ekanligini bildiradi zakotni bermagan odamni biz birodarlarimiz deb atamaymiz chunki qur'oni karimda deyapti alloh taolo agar tavba qilishsa ilgarigi shirklaridan tavba qilishsa tavba qilishlikni o'zi bilan kifoya qilmaydi namozni barpo qilishsa tavba qildim deyishlik bilan ish bitmaydi tavba qilib shu o'zining shirk yo'lidan qaytib namozni barpo qilishsa va zakotni o'tashsa bu sizlarning dindagi birodaringlar deyapti demak zakotni o'tamagan kishilar dindagi birodarlardan hisoblanmaydi bilib turib ollohning farz farzi ekanligini bilib turib inkor qilsa avval darsimizda avvalda aytdik kofir deb e'tibor qilinadi shuning uchun abu bakr roziyallohu anhu namoz bilan zakotni ajratgan kishilar bilan ya'ni zakotni bermas bermagan namoz o'qib zakotni bermagan kishilar bilan ular bilan kelishmadilar va jang qildilar sahobalar buni keyinchalik tasdiqlashdilar shuning uchun sahobalarning ittifoqi bilan zakotni bermagan odam musulmon odamlardan hisoblanmaydi zakot albatta moli nisobga yetgan bo'lishligi bilan zakotning mashru bo'lishligi islomga g'arazgo'y odamlar zakot odamlarni tekin tomoqqa o'rgatadi degan kishilarga zakot mashrub bo'lishligi juda ko'p hikmatlarning o'z ichiga olgan ko'p manfaatlarni o'z ichiga olgan bular ichida bizga birinchi zakot bergan odam o'zi biladigan o'zining poklashlik bor birodarlar mo'min odam birinchi gunoh va o'zining islomiy jinoyatlaridan poklanadi va shunda o'zining ruhini razil axloqlardan tozalaydi xususan baxillik kasalliklardan tozalaydi qaysi bir odam zakot bermasa bilingki u faqat o'zini ko'zlaydigan maxluqqa aylanadi hozirgi vaqtda zakot bermagan odamlarning tekshirib ko'rsangiz faqat o'zining manfaatini o'ylaydigan maxluqqa aylanadi birodarlar shuning uchun ham hisobsiz dunyolar to'plagan odamlar bular zakotlarni bermasligi natijasida o'zining qarindoshlaridan bo'lgan kambag'allarga ham rahm shafqat qalbida zarracha bo'lmagan xususan namoz o'qimagan ro'za tutmagan ya'ni islomda bo'lmagan shu mol davlatni ko'p to'plagan odamlarning ko'rsangiz ular keyinchalik ma'lum bo'lishib qolyaptilar qancha mollari borligi mana bu mollaridan ichlarida kambag'allar muhtoj bo'lib yashaganga qalbida mehri bo'lmagan yirtqich hayvonlar ham o'zaro ba'zi topgan o'ljalarini ulashadigan darajada o'rmonda yashab shu darajaga yetganda ham ammo bu zakot bermaslik insonni shunday nopok qilib tashlaydiki mana bu qur'oni karimning mo'jizasini shundan bilamiz siz mollaridan sadaqot oling ey muhammad alayhissalom u sadaqot ularni poklaydi va ularni ozoda qiladi birodarlar bu yerda ikkita kalima kelyapti bu zakot insonlarni ham tohir ham muzakka bu juda ko'p poklanishliklarga ishoradir ham u zakot berishlik bilan birinchi jamiyatni poklanadi jamiyatdagi odamlarni poklaysiz deyapti alloh taolo kambag'allar bilan davlatmanlar o'rtasida hech qanday qarama qarshilik fikri bo'lmaydi hozirgi vaqtda biror bir kishi halol yo'l bilan davlatmon bo'lsa ham odamlarning qalblarida adovat bo'lishligining siri shuki ular o'rtada zakot nizomining yo'q bo'lib ketishligidir mana bu narsa zakot modomiki davom etar ekan inson bu jamiyatda boy bo'lgan sari odamlar qalbi o'yg'oq bo'lib boraveradi kambag'allarning qalbi boylarga nisbatan yumshab boraveradi misol qilib olganimizda biz bu yerda har bir narsa boyligi oshgan sari zakot miqdori ham oshib boraveradi miqdor haqida hali gaplashamiz inshaalloh qirqdan birini beradi qirqdan bir degan narsa birodarlar puli juda ko'payib ketsayu degan savol yetadi masalan nihoyatda ko'payib ketsa millionga borsa yigirma besh ming so'm zakot beradi yigirma besh ming so'm bilan juda ko'p kambag'allarni o'zini ko'nglini olishlik mumkin bo'ladi birodar moli davlati ko'paygan sari zakotni bera boshlaydi shu yerda men mavzudan tashqariga chiqish bo'lsa ham to'xtalib o'taman alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mollaridan ularni siz poklaydigan va ozoda qiladigan zakotni oling deyapti alloh taolo buni olib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shanlariga islomning dushmanlari qiyomatgacha bir narsa aytisholmaydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan bu nizom ya'ni zakot nizomi kambag'allarning haqqi edi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining avlodlarining kambag'allariga ham zakot harom bo'ldi zakotni o'zlari uchun yig'madilar hattoki nabiralari hasan va husayn roziyallohu anhu ikkovlari zakot xurmosi to'kilgan joyga borib bir dona xurmoni olib og'izlariga emaklab borib shu yoshda emaklab borib olayotganlarida yosh bolalarga odatda qilinadigan xitobni kih kih dedilar ya'ni qih qih degan kalima bilan shu zakotni og'zidan imom hasan va imom husaynning qaysilarining bittalarini og'izlaridan olib qo'ydilar sizning boboyingizni avlodiga qiyomatgacha zakot harom dedilar mana bu zakotni yig'ishlik o'zlarining manfaati uchun bo'lgan degan so'zni kitoblarning istab ham islom dushmanlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zarracha bir so'z aytolmasdan dog'da qolib o'tib ketishyaptilar mana bu joyda mollarni olib odamlarni poklaysiz deyaptilar zakot bergan nizomda harislik bo'lmaydi birodarlar kambag'allarda tashnalik bo'lmaydi hali bu cho'ntagingizdagi narsa uyingizga mahkamlab qo'ygan narsani olib chiqib ketadigan o'g'rilar emas sizni beradigan molingizga ixtiyoringiz bilan berayotgan vaqtingizda ham bunga haris bo'ladigan kambag'al bo'lmaydi chunki u muqarrar zakotni beradi musulmon kambag'alga hojatlarini ta'minlash ularning musulmon kambag'allarni so'rashlik xorligidan hurmatlash zakot beradigan odam muhtoj kambag'alni ko'rishlik bilan quvona boshlaydi o'zining moli uchun o'rin topganligi bilan quvona boshlaydi go'yoki hozirgi vaqtda molini sarf qilayotgan o'zining shaxsiy manfaatiga sarf qilayotgan joyni ko'rib quvonib turganimizdek xuddi mana bu zakotimni o'rni turibdi deydi quvonib turadi mo'ljalga olib turadi undan bir narsa olishlik uchun emas uning qonini so'rashlik uchun emas uning muhtojlik joyini istay boshlaydi shu muhtojligini ta'minlashlik uchun nihoyatda xursandlik oladi va kambag'al odamni davlatman zakot beradigan kishi alloh subhanahu va taolo tarafidan bunga tayin qilingan yaxshilikka o'tib oladigan ko'prigim deb biladi ya'ni uni xorlamaydi meni molimni olding sen demaydi uni hurmatlaydi chunki men ollohni huzuridagi yaxshilikka mana shu muhtoj kambag'alsiz o'tolmayman deb e'tiqod qiladi qanday birodarlar bu suol qilishlik xorligi unda bo'lsin tarqoq qalblarni iymon va islom asosida jamlash birodarlar zakot bo'lgan zakot nizomi hukm surgan jamiyatda odamlar nihoyat darajada ittifoq bo'lishadilar va shu bilan ular nihoyatda davlatmand bo'lishadilar hamma davlatmandlikka aylanadi va o'rtadagi farqlar ozayib boradi davlatmand kishilardagi mol ko'paygan sari zakot miqdori ko'payib borib muhtojlarning ta'minlash yana ham ko'payib boraveradi shu bilan o'rtadagi boy va kambag'allik o'rtasidagi farq ozayib boradi musofir bo'lgan musulmonlarga yo'lda ajralib qolgan o'zining mulkidan ajralib turgan diyorlarda yordam berishlik bir musofir bir diyorga kelsa u diyorningdan yaxshilik muruvvatini ko'rishlik bilan bu diyorga nisbatan shu musofir yashagan diyorlarning muhabbati oshadi birodarlar chunki musofir o'zi yordamni ko'rishligi bilan bu diyordagi ba'zi ayblar esdan chiqib uning maqtovi boshqa diyorlarga ko'chib boradi va jamiyatlar o'rtasida ittifoqlik vujudga keladi ming afsuslar bo'lsinki zakot nizomining jamiyatdan yo'qolishligi nihoyatda og'ir musibatlarga duchor bo'lgan bu faqat musulmon zakot beruvchilargina tushunadigan so'z boshqalar buni tushunishlikdan mahrum bu hikmatni birinchi molning zakotini berishlik bilan molning poklanishligi va molning muhofaza qilib saqlanishligi va hamda ofatlardan barakot bilan saqlanishligi alloh subhanahu va taologa itoat qilish ollohning buyrug'ini ulug'lashlik va ollohning xalqiga yaxshilik qilishlik tabiatlari bilan tabiatlanishlik hammasidan ham bu moldagi barakotdir bu barakot degan narsani bilishlik uchun musulmon zakot beradigan qalbi ochiq odamgina bu ne'matdan mahrum emas boshqalar mahrumdir bundan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 buni sura anomda demak biz zakotni undirilgan narsalarda vojib ekanligini mana bu oyatlar dalolat qiladi undan tashqari nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki imom buxoriy rivoyatlarida osmon bilan ya'ni yomg'ir bilan sug'orilgan o'rinlarda yoinki usriy bo'lsa usriy shu yomg'ir suvi to'plangan joydan shu suv ichadigan ya'ni yomg'ir suvi to'plangan o'rinlardagi suvdan hovuz shaklida bo'lib qolgan suvdan ichgan e, meva mevali daraxtlardan hosil bo'lgan narsalarda bularda ushur o'ndan bir beriladi buni zakoti o'ndan birdir ammo suvni pul sarf qilib turib sug'orilingan hosillardan bo'lsa yigirmadan bir beriladi masalan hozirgi vaqtda suvni olib kelishlikka pul sarf qilingan bo'lsa bu albatta bun bilan sug'orilingan narsalardan yigirmadan bir beriladi bu mevalardagi donlardagi zakotdir uchir yoinki o'ndan bir yo nisful uchir 20 yigirmadan bir bo'ladi ikkinchi zakot lozim bo'ladigan narsalar tillo va kumush va pullar bu narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflarida bayon qilingan tillo va kumushlarning zakoti o'sha vaqtdagi muomalot tillo va kumush bilan bo'lganligi uchun shunga qayd qilingan qog'oz pullar ham albatta nisobga yetishlik bilan zakot lozim bo'ladi nisob haqida inshaalloh o'zini o'rnida aytamiz shu yerda ba'zi bir fikrlar borki biz bularni to'g'ri deb bilmaymiz qog'oz pullarning o'ziga savdo bilan ishlab turmagan bo'lsa zakot lozim emas degan fikrlar bor bular to'g'ri emas birodarlar buni hujjatimiz shuki rasululloh sollallohu alayhi vasallam maozim jabalni yamanga jo'natayotganlarida ularni namozni o'qishganlaridan keyin zakotni bildiring bu zakot sadaqot davlatmanlardan olib olinib kambag'allarga qaytarib beriladi dedilar biz savol qilamiz shularga nima uchun qog'oz pulga zakot lozim bo'lmaydi desa ular bu qog'ozning o'zini asli qadri yo'q deyishadi biz savol qilamiz u kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davlatmand odamlardan olinib kambag'allarga beriladigan sadaqotni farz qilinganligini bildiring dedilar shu odamni misol qila olaylik ko'proq miqdorda aytsak tushunish osonroq bo'ladi bir million qog'oz puli bor edi shu odamni odamlarni ba'zilarni arab tilida g'aniy deydi badavlat degani faqir deydi bu faqir juda ham kambag'al odamni aytadi miskin bu oz puli bo'lgan odamni nihoyatda oz bir kunlik va ba'zi bir undan ko'ra ko'proq nisbatan o'zi yetarli narsasi bo'lgan kishini miskin deydi ba'zilar faqir bilan miskinni buni aksiga tushuntirishadi kambag'ali miskin bo'lsa undan ko'ra durustroq lekin kambag'al chunki qur'oni karimda sura kafda kemani miskinlarga dengizda ishlatib turishardi deyapti demak miskinlarning bir kemasi bo'ladigan odam ham bo'lishi mumkinligi ishora bo'lyapti o'zining tijoratiga ishlatib turadigan bir kemasi bor ekan shu kemasi bor odamlarni qur'oni karim miskin deyapti demak bu miskin kalimasidan biz shuni tushunamizki faqirdan ko'ra durustroq odamlar uch xil bo'ladi yo g'aniy bo'ladi arabchasiga davlatman yo miskin bo'ladi u juda kambag'alroq lekin faqir nihoyatda kambag'al uchovidan boshqa bo'lmaydi demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davlatmanlardan olinib bu kambag'allarga qaytarib beriladi deyapti shundan maqsad biz savol qilamizki bir million qog'ozi bor odamni faqir deymizmi yo miskin deymizmi g'aniy deymizmi arabchasiga deymiz u majbur bo'ladi agar faqir desa u bir million bilan ancha ish qilolmaydi degan odam yoinki miskin deb bo'lmaydi albatta g'aniy deydi demak g'aniy deydigan bo'lsak g'aniy odamlardan olinadi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarda shunday deyaptilar demak biz qog'oz pullarga tijorat maqsadida tursa ham ishlamay turgan bo'lsa ham nisobga yetgan bo'lsa zakot berishligi farz deymiz uchinchi tijorat matolari savdo muomalasi uchun olingan narsalar kasb uchun tijorat uchun olingan yer bo'lsin hayvon bo'lsin taom bo'lsin yoinki bir suyuq halol ichimliklar bo'lsin yo sayyoralar bo'lsin yo boshqa mollarning turidan bo'lgan bo'lsa shu odam shu vaqtda bir yil aylanishligi bilan shu moliga shularni narx hozirgi narx o'zi yashayotgan vaqtdagi narxga qo'yadi agar shu narsalar sotaman deb olib qo'ygan narsalari nisobga yetsa zakot berishligi bir yil aylanishligi sharti bilan zakot berishligi vojib bo'ladi to'rtinchi tijorat matolari deganda savdo uchun olingan hamma narsa kiradi hatto diqqat bilan eshitilingan bo'lsa hayvon ham kiradi savdo muomalasidek bo'lgan to'rtinchi hayvonlar tuya, mol, qo'ylar. Bular echki va hokazo. Bular shu shart bilanki, bular savdo uchun qilingan emas, balki suti uchun baqilinadi, nasl olishlik uchun baqilinadi, yulini olinishlik uchun baqilinadi. Mana bu unday bo'lgan, ya'ni savdo muomalasi uchun baqilmaydi. Tushunarli bo'ldi? Tuya va mol, qo'y, echkilar. bu narsalarning agar susti takror aytamiz va nasl olishligi ko'paytirishlik va hamda bu yuni uchun baqilinadigan bo'lsa bularning olti oydan ko'ra ko'proq muddat bepul yaylovda o'tlashlinishligi sharti bilan zakot lozim bo'ladi agar shu hayvonlar nisobga yetsa agar olti oydan ko'ra ko'proq muddatda bepul yaylovda o'tlamaydigan bo'lsa bular savdo uchun olinmagan bo'lishlik sharti bilan zakot lozim bo'lmaydi nisoblar miqdorlari haqida birinchi biz zakot lozim bo'lgan narsa don va mevalar dedik bularda osmon yomg'ir suvi bilan yo bepul suv bilan daryo suvlari bilan sug'orilgan bo'lsa o'ndan bir agar suvni pul yo'l pul bilan suv olib kelingan bo'lsa yigirmadan bir beriladi dedik buning nisobi ko'proq besh vafaq deb arab tilida aytilingan besh vafaq vallohu alam ikki yuz kilodan ko'ra ko'proq narsani tashkil qiladi agar bir kishining olayotgan hosili ikki yuz kilodan ko'ra ko'proq bo'lsa suvni pulsiz olib kelayotgan kelayotgan suv bilan sug'orsa o'ndan bir berishligi lozim bo'ladi agar buni pul bilan suv bilan olib kelayotgan bo'lsa yigirmadan bir berishligi lozim bo'ladi don va mevalarga omdir bu tilloning nisobi yigirma misqol hisoblanadi yigirma misqol hozirgi davrdagi o'lchovlar ulamolarning o'lchoviga qaraganda sakson besh g'iromni tashkil qiladi kumush bo'lsa ikki yuz tanga hisob bo'ladi ko'proq masalan ulamolarning fikrlari shu ikki yuz tangaga keltirilgan bu qog'oz pullar bo'lsa qog'oz pullar tillodan hozirgi vaqtda kumushning qadrsiz bo'lganligi vallohu alam kelajakda nima bo'ladi olloh o'zi biladi shuning uchun shu qog'oz pullarni tillo nisobiga hisoblashlik nihoyatda to'g'riroq bo'ladi do'konlarda shunga hisobga qarab turib do'konda bo'lgan o'zini masalan shu hisobiga sakson besh g'iromning qancha shunga to'g'ri keladigan puli bo'lgan odamga bir yil moli aylanishligi bilan zakot lozim bo'ladi tijorat matolari uchinchisi tijorat matolari hammasini qiymatini hozirgi aytilingan qog'oz pul nisobiga o'lchanadi agar shunga to'g'ri kelsa tijorat ya'ni sotaman deb olib qo'ygan matolar tijorat uchun kasb uchun olib qo'ygan narsalarning hisoblanganda qog'oz pullarga bo'lgan hozirgi nisobga to'g'ri kelsa unga zakot lozim bo'ladi zakot aytib o'tganimizdek qirqdan bir ulushini ollohni yo'lida kambag'allarga beriladi kambag'allar birinchi kimlar bo'lishligini mana inshaalloh bu albatta qarindoshlar tomonidan bo'lsa yaxshi bo'ladi vahimatul anam hayvonlarning zakoti qo'y tuya mol qo'ydagi nisob takror aytamiz agar yuni suti nasl uchun baqilsa olti oydan ko'ra ko'proq muddatda yaylovda bepul o'tlatilingan bo'lsa shu qo'yning soni qirqtaga yetgan bo'lsa shunda bitta qo'y unga zakot lozim bo'ladi tuya agar chet yerlarda hozir bo'lmasa ham shuni aytib qo'yamiz chunki islom faqat bizni diyorimizgagina tushmagan yer kurrasiga tushgan tuya nisobning eng ozi beshtadir kimda beshta tuya bo'lsa ya'ni hali aytib o'tganimiz shartlari bilan bo'lsa bitta qo'y lozim bo'ladi mol o'ttizta moli bo'lgan kishi bunga bitta arab tilida tabi deyiladi ya'ni bir yoshlik buqachani berishligi lozim bo'ladi yoyinki xulajimcha berishligi lozim bo'ladi agarki hozir bizga bu yerda turgan kishilarga nisbatan unchalik lozim bo'lmasa ham bilishlik albatta kerak bo'ladi qirqtaga yetganda qo'y bitta qo'y lozim bo'lishligini aytdik shu qirqtadan bir yuz yigirmataga yetguncha bitta qo'y lozim bo'laveradi bir yuz yigirma bittaga yetishligi bilan to ikki yuztagacha ikkita qo'y lozim bo'ladi ikki yuz bittadan boshlab bu uchta qo'y lozim bo'ladi va keyin har bir yuztada bitta qo'y qo'shilib boraveradi tuya beshta tuyadan to to'qqizta tuyagacha bitta qo'y lozim bo'ladi o'nta tuyaga yetganda to o'n to'rttagacha ikkita qo'y lozim bo'ladi o'n beshta tuyadan o'n to'qqiztagacha uchta qo'y lozim bo'ladi yigirmatadan yigirma to'rttagacha to'rtta qo'y lozim bo'ladi yigirma beshtadan o'ttiz beshtagacha arab tilida bintu mahov deyiladi ya'ni bir yoshlik urg'achi tuya berishlik lozim bo'ladi o'ttiz beshtadan o'tib o'ttiz oltitadan to qirq beshtagacha bitta bintu labun ya'ni ikki yoshlik urg'achi tuya berishlik lozim bo'ladi qirq oltitadan oltmishtagacha hekko ya'ni uch yoshlik urg'ochi tuya lozim bo'ladi oltmish bittadan yetmish beshtagacha to'rt yoshlik urg'ochi tuya berishlik lozim bo'ladi va yetmish beshtadan o'tib yetmish oltidadan to to'qsongacha borganda ikkita ya'ni ikki yoshlik tuya lozim bo'ladi xullas to'qson bittadan bir yuz yigirmatagacha ikkita ikki uch yoshlik tuya lozim bo'ladi va hokazo har bir qirqta tuya bir yuz yigirma bittadan oshgan sari unda bitta ikki yoshlik tuya qo'shib borilaveradi har bir elliktaga oshganda ya'ni bir yuz yigirma bittadan keyin yigirmata ochsa e, qirqta ochganda takror aytamiz bunda qirqta ochganda bitta ikki yoshlik tuya bo'lsa ellikta ochganda ya'ni bir yuz yetmishtaga borganda unda uch yoshlik tuyadan bitta qo'shilib boraveradi mol zakoti haqida avvalda aytganimizdek o'ttiztadan to o'ttiz to'qqiztagacha bitta buqacha yo bitta xunajincha deylik qirqtadan ellik to'qqiztaga borganda bunda musinna ya'ni ikki yoshlik mol lozim bo'ladi ellik to'qqiztaga borishligi oltmishtadan keyin bo'lsa ikkita bir yoshlik buqacha yo xunajincha lozim bo'ladi har bir o'ttizta molda bitta buqacha yo xunajincha qo'shilib boraveradi qirqtada bo'lsa ikki yoshlik mol qo'shilib boraveradi hayvonlardagi zakot agarchi biz bu narsa hozirgi bizni bu turgan jamoaga muhtoj bo'lgan masala bo'lmasa ham biz bir narsani bilaylikki rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma uch yil muddatda zakotning shunchalik mufassal aniq suratda bayon qilib o'tgan mo'jizalarni bilib qo'ymoqligimiz shu to'rtta zakot miqdorlarini bayon qilishlik bilan yer kurrasidagi ho qizil tanli ho oq tanli ho qora tanli ho qaysi millatga mansub bo'lgan odamlarning mollaridagi muomalotning hammasini bir ozgina bitta suhbatlarida juda qisqa so'zlar bilan ifodalab qo'yganki bu o'zgarmas qiyomatgacha qonun bo'lib qolgan ammo boshqalarning yo'llarini tekshirib ko'rsangiz mol haqidagi o'zgarishlar bu nihoyat darajada ko'p bo'layotganligi bunda odamlarning bir muayyan bir nizomga o'rnasholmayotganligini mana bu islomning mo'jizasini yana bir bor tan olib odam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 yaxshiroq holatda ba'zilar buni aksini ham olishgan biz bu munozaraga to'xtalib o'tmaymiz uchinchisi zakot ustida ishlovchi kishilarga zakot yig'ib bularning hisob kitoblari bilan shug'ullangan odamlarga zakot olishlik ya'ni maosh suratida oylik maosh suratida yoyinki yillik maosh suratida shu zakotdan berilishlik bularga haloldir agarchi bular davlatdan bo'lsa chunki bular bu zakot yig'ishlik bilan shug'ullanuvchi kishilardir al muallafatu qulubuhum bular kimlar islomni qabul qilmagan lekin zakotni berishligingiz bilan bu ta'sirlanib islomni qabul qilib qolishligi mumkin shuni umid qilib qoldingiz qalblarini ulfat qilishlik uchun zakotni berishlik ruxsatdir yoki iymoni zaif o'zi kambag'al emas lekin iymoni zaif shu zakotni berishligingiz bilan iymoni quvvatli bo'ladi mana bu yoyinki musulmonlarga bir zarar yetkazaman deb turibdi musulmonlar tarafidan zakotni olgandan keyin bu zakotni nizomidagi hikmatni bilib o'zining yomonligidan tiyinib qolinishligi mumkin mana bular al muallafati qulubuhum deb qur'oni karimda aytilingan to'rtinchi bular zakot oladigan kishilar qullarni ozod qilishlikda zakotni sarf qilishlik biz qullar zikrida o'z darslarimizda o'zini o'rnida juma kungi darslarimizda aytganmiz islom quldorlik yo'qotilishligi haqida kim o'ylasa nodon deydigan deb tuhmatlanardi islom quldorlikni yo'qotadigan nizomni olib keldi lekin savol tushadiki nima uchun islom quldorlikni butunlay mast qiluvchi ichimlikni yo'qotib tashlagandek islom ham quldorlikni yo'qotib tashlamadi degan savol tushadi bu savol shunga javob shuki mast qiluvchi ichimlikni harom qilishlik islomning imkoniyatida bor edi buning harom ekanligini bayon qildi lekin quldorlik bu olamshumul masala edi butun kofirlar musulmonlar bilan jang qilgan vaqtda musulmonlarni olib ketib ularni qul qilib xohlagan zulmini qilardi islom bilan kufr o'rtasidagi jangda kofirlar musulmonlarning qo'liga qo'liga tushganda qul qilmaslikka tarafdor edi lekin u o'zining imkoniyatida emas musulmonlarni qul qilinsayu kofirlar ularni ozod qilib yuborilsa bu narsa hech ham adolat qoidasiga to'g'ri kelmaydi shuning uchun butun olam quldorlikni bekor qilishlikka butun butunlay tagi bilan olib tashlanishlikka kelishuvga bog'liq masala edi shuning uchun islomning o'zini imkoniyatida yo'q edi undan tashqari hurriyat birovga beriladigan narsa emas hozirgi ilmi nafsan ham buni isbotladi hurriyat balki talab qilib olingandan keyin berilsagina ila paydo qiladi agar inson ichkari tarafidan hur bo'lmas ekan ozod bo'lmas ekan uni ozod qilishlikni hech qanday manfaati bo'lmaydi mana bu o'zi jamiyat islom bashariyat jamiyatida imtihondan o'tdiki mana amerikada qullar ko'p bo'lganligi uchun amerika raislaridan bittasi bu raislaridan bittasi Lincoln degan raisi rais bo'lishligi bilan quldorlikni bekor qildi bekor qilgandan keyin qullar yashashni avval qalblardan hur bo'lmaganligi uchun ular hur bo'lib yashashlikni bilmadida ular doim buyurilgan vazifani bajaradigan bo'lishlikka odatlanib qolganligi uchun ular qaytib kelib bizni qulligimiz yaxshi ekan deb qaytib keldi nima uchun hurriyat bu berilsa foyda qilmaydi modomiki talab qilingandan keyin berilsagina foyda qiladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam quldorlikni yo'qotishlik uchun qullar bilan hur kishilarning ulfat qildilarki hurriyat ma'nosi nima ekanligining o'zini qadrdon do'stidan o'rgansin deb ana shun bilan o'rganishganlardan keyin quldorlikdan ular qutula boshlashdilar mana bu riqob birinchi islom ko'p gunohlarning kafforatini qullik ozod qilishlikka bog'ladi mana bu quldorlik manbasini yo'qota boshladi ikkinchi zakot qullarni ozod qilishlikka sarf qilinishlikka zakotni sarf qilinadigan o'rinning bittasi shu deyildi chunki qul qilib olgan kishilar mana bu miqdordagi pulni bersang ozodsan deyishardi bu pulni topishlikka u juda qiynalardi shuning uchun zakot islomdagi zakot orqali bu qullar ozod bo'lardi takror aytamiz islom kelgan vaqtda quldorlik olamshumul masala edi qarzdorlar oltinchisi qarzdorlarga ham qarzlardan qutulishlik uchun zakotimizni bersak bo'ladi lekin shu yerda bir shuni ham e, eslatib o'taylik shar'iy suratda qarz bo'lsin bir odam shariatda harom bo'ladigan narsalarni qilib qarz olib qolgan bo'lsa emas misol aytaylik ba'zi odamlar qarz bo'ladi misol qimor o'ynab turib qarz bo'lib qolishi mumkin mana bularga biz zakot bermaymiz birodarlar shariat deymiz masalan shar'iy musibatda ya'ni qarzdor bo'lib qolish ham musibat shar'iy yo'l bilan qarz bo'lib qolgan bo'lsa qarzdan qutulishligi uchun zakotimiz berishligimiz bu zakot beriladigan o'rinlarning oltinchisidir yettinchisi ollohni yo'lida Allohni yo'lida bu endi kim Allohni yo'lida yurgan bo'lsa, mana shu ma'noda yurgan kishilarga zakotimizni berishligimiz bu zakot beriladigan oladigan kishilarning yettinchisidir. Allohni yo'lida degan narsada juda ko'p ma'nolar o'z ichiga olinadi. Talabatul ulum ilm bir odam o'qiyapti, shu ilmni egallashlik uchun kasb qilsa qolib ketadi. Mana shu odamlarga yordam berishlik va Allohning yo'lida yurgan kishilarga bular albatta kambag'al bo'lishliklari shart. Allohning yo'lida yurgan kishilarni shu bergan moliz Allohning yo'lida sarf bo'ladigan bo'lsa, bu zakotning ayni o'rni bo'ladi. Va nisabil musofirlar. Bu ba'zi suratlar bo'lib qolishligi mumkinki, Allohning yo'lida bo'lgan moliz davlatmand odamga tushib qolishi ham mumkin. Misol qilib olganimizda, mabodo bir kishi bir kitob o'qimoqchi shu siz shu qur'oni karimdan o'nta qur'onni zakotingiz bilan shu o'nta qur'onni tarqatdingiz tarqatgan bo'lsangiz shu qur'on davlatmand odamni qo'liga tushsa ham ollohni yo'lida berganligingiz uchun bundan foydalansa bo'laveradi ibn sabil bu musofir birodarlar musofir o'zi moli davlati boru yonida yo'q uyda qolgan o'zi davlatdan bo'lsa ham musofir bo'lganligi uchun bunga zakotni olsa bo'laveradi birodar zakotni bermagan kishilar haqida nihoyatda qattiq vaidlar bor kim tillo kumushlarini zakotini berilmasa hadis shariflarning mazmuni bilan cheklanamiz jahannam o'tida qizdirilib peshonalari va yelkalari orqalariga bosilib mana bu sizlar zakotini bermagan molinglar deb xitob qilib turiladi alloh subhanahu va taolo bir kishiga mol bersa dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakotini bermagan bo'lsa u nihoyat darajada ko'zaynaylik ilon bo'lib bo'yniga o'rab qo'yilinadi va ikki jag'idan doim ushlab men seni molingman zakot bermagan molingman deb doim unga azob berib turadi qiyomat kuni tuya qo'y mollarning zakotini bermaganlar eng shohlik eng quvvatli suratda alloh subhanahu va taolo shu mol qo'ylari tuyalarni olib kelib doim usib uni azob berib turadi bir chekkasi tugashligi bilan ikkinchi tarafga yetib kelaveradi qiyomatda shunchalik azob beriladi ba'zi ogohlantiruvchi so'zlarni ham bilib qo'yishimiz kerak zakot kofirga berilmaydi asli kofirga yoinki dindan qaytgan murtad kofirga ham berilmaydi ba'zilar tomonidan zakotni namozda qasd bilan farq qilgan odamga ham berilmaydi deydi magar shu islomga kirib qolishligi umidi bo'lgan vaqtdagina beriladi deyapti zakotni davlatman odamga berilmaydi zakotga qodir odamga zakotni berilmaydi yana zakot nafaqa vojib bo'lgan kishilarga ham berilmaydi durust emas masalan bir kishi zakotini ota onasiga bermaydi va farzandiga bermaydi ayoliga ham bermaydi lekin ayoli davlatman bo'lsa ya'ni o'zining dadasidan ko'proq meros qolgan bo'lib davlatman bo'lib qolsa yoyinki kasb bilan o'zi shunday kasbi bo'lib davlatman bo'lsa kambag'al kuyoviga zakot bersa bo'ladimi yo'qmi bu haqda zakot bersa bo'ladi deb ba'zi ulamolar aytadi chunki er kishi ayolga nafaqa qilishligi lozim ota onasiga nafaqa berishligi lozim o'zining farzandiga nafaqa berishligi lozim otani to kamolot yoshiga yetgandan keyin kamolot yoshiga yetgandan keyin farzand ota onasiga nafaqa beradi shuning uchun nafaqa vojib bo'lgan kishilarga zakot berilmaydi chunki ularning nafaqasi bor ammo nafaqa lozim bo'lmagan kishilarga ya'ni vojib bo'lmagan kishilarga albatta aka ukalarga ham nafaqa lozimu lekin bu vojib bo'lgan nafaqalardan emas aka ukalar kambag'al bo'lsa opa singillar kambag'al bo'lsa zakot beriladi. zakotni bir shahardan ikkinchi bir shaharga olib borilmaydi magar zarurat bo'lib qolsagina olib boriladi masalan ochlik bo'lsa chunki har bir shahar o'zidagi miskin kambag'allarni ta'minlab xotirjam qilishligi kerak avval mabodo ochlik bo'lib qolsa boshqa shaharlarda ochlik bo'lib qolsa yoyinki o'zini shaharida kambag'al qolmagan bo'lsa boshqa shaharlarga beriladi bu yerda bir savol bo'lib qolinishligi mumkinki ba'zi bir kishilarga masalan zakot berilsa shu bilan birga turgan bo'linsa u zakotni oluvchi haqiqatda kambag'al kambag'al lekin u bilan birga turgan odam zakot yeyishligi mumkin emas shu o'zining zakoti bilan biror bir taom qilib bersa yo bir shunga sharik bo'ladigan bir narsa olib kelsa yesa bo'ladimi shuni zakotligini bilib turib degan savol bo'ladi shunda yesa bo'ladi chunki unga berilgan narsa zakot bo'ladi bunga hadiya bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga yo'llanma ko'rsatdilarki barira ismli cho'riga zakot berilgan edi va shundan bir qozonda go'sht qaynatilgan edi shunda shu qozondagi narsadan olib kelinglar deganlarda bu zakot dedilar bariraga berilgan zakot edi dedilar u bariraga zakot bizga hadya dedilar demak shu bilan biz o'zimizdagi mushkulchiliki borki masalan bir kambag'al muhtoj odam bilan birga turgan vaqtimizda unga zakot berilgan bo'lsa u shu zakot puliga biror bir yeydigan narsa qilgan bo'lsa biz davlatman bo'lsak u bilan birga yeyishimiz mumkinmi mumkin emasga javobdir alloh subhanahu va taolo shu zakotni beradigan kishilardan qilsin yana bir kishi so'rabdilarki qora aka besh vaqt namozda tojikcha bilan niyat qilish bormi shuni bizga batafsil tushuntirib bering deb niyat degan narsa birodarlar qalbni amali bo'ladi tilda amal bo'lmaydi niyat degan narsa qalbda bo'ladi qalbda bo'lgan narsani niyat deydi bu hech qaysi tilda bo'lmaydi arabcha ham bo'lmaydi tojikcha ham bo'lmaydi o'zbekcha ham bo'lmaydi o'y bo'ladiki besh vaqt namozni o'qiyapman degan masalan ertalabki namozning farzini o'qiyapman degan niyat bo'ladi namozi choshgoh zuho namozi qachon o'qilinadi kun nayza bo'yi bo'lganda o'qilinadi to'rt rakat ko'proq to'rt rakat bo'ladi solati tavvobin deyiladi buni ba'zi muzdar holatda davolanishlik uchun avratda bo'lgan ba'zi jarohat shunaqa narsalarni majbur bo'lganligi bo'lsa majburlik holati bo'lsa shu yerni ochib davolasa bo'laveradi birodar majburlik holatda agar shu davoni o'zining boshqa oilasi orqali qilishlik mumkin bo'lsa davolash unda albatta ko'rinmaslik kerak alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo bersin alloh subhanahu va taolo